מזמור פא למנצח על הגיתית לאסף. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. עדות בהוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה. בצרה קראת ואכל לצקה, אענך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה סלע. שמע עמי ואעידה בך. ישראל, אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו. ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אבה לי. ואשלחהו בשרירות לבם, ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי. משנאי אדוני יכחשו לו, ויהי עתם לעולם. ויאכילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אשביעך.